Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, October 2005. Luke, chapter 13. δε τίνες εν αυτό το καιρό, απαγγέλοντες αυτό περί των Γαλιλαίων, ον το αίμα Πιλάτος έμειξεν μετά των θυσίων αυτών. Και αποκριτής είπεν αυτής, «Δοκείτε, ότι οι Γαλιλαίοι ουτοί, αμαρτωλοί παραπαντάς τους Γαλιλαίους εγένοντο ότι ταυταπεπώντας ειν, ο χίλεγο ημίν, αλεάν μη μετανοείτε, πάντες ομοιός απολύστε. Ή εκείνη η δέκα οκτώ, εφούς έπεσεν ο πύργος εν και απεκτίνεν αυτούς, δοκίτε ότι αυτοί οφείλετε εγένοντο, παραπάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ. Ο χίλεγο ημίν, αλεάν μη μετανοήσετε, πάντες ο απολύστε. Έλεγεν δε ταυτήν την παραβολήν. Σικήν είχεν της πεφύτευμένην εν το αμπελόνι αυτού, και ήλτεν ζητών εν αυτή, και ουκεύρεν, είπεντε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού, τρία έτη αφού έρχομαι ζητών καρπόν εν τη σικήτα και και ουκευρίσκω, εκόψον αυτήν, εινατί και την γην καταργεί». Ο δε αποκριτής λέγει αυτό, «Κύριε, άφης αυτήν και τούτο το έτος, έως όπου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπριά, Καν μην ποιήσει καρπον εις το μέλλον, είδε γε, εκόψεις αυτήν. Ίνδε διδασκόν εν μια των συναγωγών εν τη Σάββασιν, και ειδού χινή πνεύμα έχουσα ασθενείας ετή δέκα οκτώ, και ειν συγκύπτουσα, και μη δυνάμενη ανακύψε εις το παντελές. δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησεν, και είπεν αυτή, «Χίνε, απολέλησε της ασθενείας σου και επέτυχεν αυτή τα σκύρας και παρακρίμα ανορτώτη και εδόξαζεν τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυναγωγός αγανακτών ότι το Σαββάτο εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγεν το όχλο ότι «Εξή μέρη ενείς διεργάζεστε, εν σου νερκομενοί θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Απεκρίτη δε αυτό ο Κύριος και είπεν «Υποκριτέ, εκαστός ημών το Σαββάτο, οι τον βουν αυτού, τον ΟΝΟΝ από της φάτνης και απάγων ποτίζει, ταυτίνδε, τίγατερα αβραμούσαν, είναι δεσένο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ ετή, ουκ εδηλητίνε από του δεσμού του τη ημέρα του Σαββάτου, και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησκήνοντο το παντεζι αντικείμενοι αυτού, και πάσο όχλος έχερεν επί πάσιν της ενδοξής της υπ' Έλεγενον, την μία εστιν η βασιλεία του Θεού, και την ο αυτήν, ομοία εστιν κοκοσυνάπιος, ον λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κύπωνε εαυτού, και ύυξησεν και εγένετο εις δέντρον, και τα πετεινά του ουρανού κατεσκήνωσεν εν της κλάδης αυτού. Και πάλιν είπεν, την ιομοιώσω την βασιλεία του Θεού, ομοία εστιν ζήμη, ειν λαβούσα κοινή, εκρύψεν εις αλεύρουσα πατρία, εωσού εζημώτη όλων και che το καταπολίς και κόμας διδάσκον και πορείαν ποιουμενος εις Ιεροσόλεμα. Είπεν δε της απτό, Κύριε, io λέγει σωζόμενοι, οδε είπεν προς αυτούς. Αγωνίζεστε εις ελτίν δια της στενής ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εις ελτίν και ούκης χυσούσιν. Αφού αν εγερτίο οικοδεσπότης και αποκλείσει την τυράν, και άρξιστε έξω εστάνε και την τυράν λέγοντες, Κύριε, ανοίξον ημίν, και αποκριτής ερήμην ουκ είδα ημάς, πότε νέστε. Τότε άρξεστε λεγήν, εφάγομεν ενώπιον σου, και επιόμεν, και εν τες πλατείες ημών εδιδάξας. Και ερή λέγον ημίν, ουκ είδα πότε νέστε, απόστητε απ' μου πάντες εργάτε αδικίας. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, όταν όψιστε Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Τειού, είμαστε εκβαλωμένος έξω, και ήξουσιν από Ανατολών και Δυσμών και από Βορρά και Νότου, και ανακλητήσονται εν τη βασιλεία του Τειού. Και ειδού, ήσιν εσκάτι, έσονται πρώτοι, και ήσιν πρώτοι έσονται εσκάτι. Εν αυτή τη ώρα προσήλταν τίνες Φαρισαίοι λέγοντες αυτό, Εξέλτε και πορεύου τεύθεν, ότι Ρώδης θέλησε από κτίνε, και είπεν αυτής, πορευτέντες, είπατε τι αλόπικη αυτή. Ιδού, εκβάλλω δαιμόνια και γιάσεις αποτελώ, σήμερον και αύριον, και τη τρίτη τελειούμε. Πλην δίνει σήμερον και αύριον, και τι εχομένη πορεύεστε, ότι ούκεν δέχεται προφήτην απολέστε εξω Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ή απεκτείνουσα τους προφήτας και λιτοβουλούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πώς άκηση θέλεις επισυνάξει τα τέκνα σου, ον τρόπον όρνης την εαυτής νοσίαν υπό τας πτέρυγας, και ουκ ητελήσατε. Ιδού, αφιέται ημίν ο οίκος ημών. Λέγονται ημίν, ου μη είδητε με έως ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου,